par sabiedrības aktualitātēm, procesiem un labo mūsu vidū. Raidījums labās ziņas. Ēterā katru darba dienu 18.00. Labvakar, labvakar, klausītāji! Labvakar! Kā katru ceturtdienu, šodien studijā esmu es, Silvija Greste, un šodien ir atkal ļoti interesants viesis – kuru esmu aicinājusi studijā, ir Linards Muciņš. Sveiki, Linards! Sveiki visi! Jā, es nedaudz klausītāji jums pastāstīšu. Linards ir, nu, ekspolitiķis, eksdeputāts, augstākās, Latvijas augstākās padomas deputāts. Linards ir balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu 4. maijā. Uh, Šis ir tāds novembra mēnesis, kas ir faktiski mūsu Latvijas valsts dzimšanas dienas mēnesis, un arī faktiski tā bija tā man doma, kāpēc es ar, arī aicināju šīm labajām ziņām tieši tevi, jo, nu, tev ir tāda pieredze, kā tas notika, kad Latvija tika atjaunota, kāds bija tas mērķis, un, jā, vai tu jūties gandarīts un laimīgs, šobrīd uh, Latvijā par to, ko tu esi darījis tajos tālajos laikos? Jā, <clears throat> e, noteikti. Un e, pārliecināti esmu apmierināts, esmu gandarīts, jo daudz kas tika izdarīts. E, bija arī, nu, tad, faktiski tas bija tāds, nu, faktiski vairāk tie lūzieni bija, lūzieni tādi bija. Jo, jo viens jau bija, protams, tas, ka izveidojās tā, tā, tā tautas fronte tur 88. gadā, un, un cilvēki faktiski bija vienoti un, un, un, un iesaistījās. Un, un šī doma bija, un, protams, tā, tas nebija pietiekoši skaidrs, tas virziens, tas vektors, bet nu, galvenā līnija bija skaidra, teiksim, ka mums vajag uh, savu, savu neatkarību, savu, savu valsti. valsti. Mums, jā, bet nosākumā, nu, jā, protams, bija visvisādi arī tautas fronti jau laipoja, ja, teiksim, nu, taču tur mēs nevarējām paredzēt, uh, teiksim, nedz, nedz puču, kas faktiski otrais bija, un arī pat, eh, pat gan nobalsojot 4. maijā par neatkarības deklarāciju, gan arī tad, tad darbojoties augstākai padomē, tātad no maija līdz līdz augustam, līdz pučam, taču, teiksim, nu, daudziem likās, ka tāds, nu, tāds, nu, kooperatīvi, kā saka, čeka bija, tad ceka bija, robežsargi, muita, viss tas bija armīte uz vietas, jā, mm. un likās, ka tas tur, nu, tas tā viss eksistēs bezgalīgi, var sakot, tādā viegli rozā sarkanā mērcē un, un, un tā, un, Un, un arī šodien jauniešiem ir tāda, visai tāds skaidrs priekšstats, kā tas viss tur notika. Nu, tāpēc es arī patiesībā tevi aicināju, jo rādījumā arī klausītāji ir ne tikai cilvēki, kas ir pieredzējuši un atcerās šo laiku, bet arī jaunieši un arī mūsu rādījumā arī vidūs ir jauni cilvēki, kas vienkārši tad vēl vispār nebija pasaulē, ja? un eh, tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi nu, tā kā atcerēties, un, jo to, ko rāda televīzija, ka tur ir no nu, ārpuses, kas ir safilmēts, nu to mēs esam redzējuši. Bet tu esi tas cilvēks, kas tur bija klāt, un tu esi bijis iekšā, tur, kur pat nebija pārējā publika, mēs sēd, stāvējām ārā un, un skaitījām, skaitījām līdz balsis. Un, protams, mēs redzam kaut kādus safilmētus kadrus. Kā tu tur iekšā juties un kas tev sēdēja blakus un vispār vai jūs tur runājāt savā starpā? Kā tur īsti bija? Nu, bez šaubām, var sakot, mums bija no liepainiekiem, mēs, es biju ievēlēts no liepais un liepaja bija diezgan tāda uh, sadalīta pilsēta, kā saka, mums bija deviņas deputātu vietas, uh, Eh, par, par, par dažiem deputātiem mums jau bija skaidrs, teiksim, ka mēs varam nu, nu, tur uzvarēt vēlēšanās. Nu, tā, tā, tādi mēs bijām eh, pieci, pieci gabali. Un, nu, mēs arī sēdējām kopā teiksim, ar Jāni Lakstiņu. Ar, Ar Arnoldu Bērzu, tad vēl bija Viktors, uh, Vladimirs Einiņš, uh, un, un uh, Vladimirs, ne, Val, Val, Val, nu, mēs viņam faktiski oficiāls vārds bija Vladimirs, Va, jā, bet, bet viņš bija, valde, viņš bija, viņš bija kuģi kapteinis no Bolševika, un, Un mums bija nu, nopelniem bagātais ārsēniņš. Tad, jā, ārsēkat, mēs bijām pieci ievēlēti. Nu, tad, tad tur tā, tā otra, otra puses tās balsts četras dabūja interi. Mm. Bet visādā ziņā tā tad mums bija jau skaidrs, mēs saulaicīgi ieradāmies tajā augstākajā padomē. Tur varēja apsēsties, kur tu gribi. Var sakot, tajā nu, trešajā datumā, jo balsošana jau notika tikai ceturtā. Mēs jau sākām no, nu, darbu trešajā, to jau daudz varbūt eh, nezinu tik precīzi. Un, Un tā, nu, tā, nu, mēs tur mm, īsti tā, tā, ne tā kā pirmā rindā, bet kaut kādā tur piektā rindā, nes kāpēc apsēdamies, mums likās, ka tā ne, nav ko līst tur pārāk priekšā, ko tad mēs jums no nebija laukiem. Ieda, jums nebija iedalītas vietas? Nē, ne? vietas nebija nekādas iedalītas. Un tas ir, kur grib, tur sēdi, ja? <laughs> jā, jā, jo, nu, arī, arī tagad tur saimā taču ir, ir frakcija nu, padomu. tomēr sadalīt tur, kaut kā. Nē, nē, viņi sadala frakcijām, un tad mm. tur tālāk jau, jau, jau, tad, nu, tur diezgan tomēr tāda, nu, kā saka. Izvēja. Vai jums bija uztraukums, jūs tā kā? Eh, nu, mm, pirmkārt, Pirmkārt, tad es biju skaitīšanas komisijā. Mm. -hmm. Tātad valsts skaitīšanas komisijā. Tātad es jau, kad 18. martā man uzre, ievēlēja Liepājā par deputātu, es uzreiz uz veselu desmit dienām aizbraucu uz Lietuvu, jo Lietuva jau 11. martā bija eh, pasludinājusi neatkarību. Un eh, pat cik Liepājā varēja dzirdēt, tātad arī Lietuvas eh, radio numur radio. divi No à, ah, otro. Nu, pagaid, ko tad es lietuviski nu, jā, saprotu, jā? skaidrs. Ja? Mēs klausījāmies krievisko tulkojumu, mm -hmm. viņi sinhroni tulkoja visu to, kas tur notika, Un tas tur gāja stundām, nu, faktiski visu tā dienu. Un visā dienā es, tā kā mēs jau parasti radio lietojam, tā es arī, es nezinu, kā tālāk Latvijas skanēja, bet, nu, Liepājā, tā tad mēs arī Liepājā Lietuvas televīziju skatījāmies. E, mums bija tāda ārējās antenas ļoti daudziem, mēs arī nu, vasarā Zviedriju mēs varējām redzēt, ja? E, bet, e, nu, tur bija cits skaņu un tā frekvence un tā, bet, nu, teiksim, radio to lietu, es tā parasto lietu krieviski jau neklausījās, bet kaut kā tai dienā, es nezinu, es pat nezināju, ka viņiem tai dienā notiek tāds svarīgs akts, un kaut kā es viņu uzgriezu, un tad es viņu visu dienu klausījos. Un pēc tam tad es aizbraucu uz tām desmit dienām uz Lietuvas <clears throat> parlamentu, Es tur visu izložņāju, visu izpētīju, un es sapratu, ka tā kā teiksim, no nu, komunisti bija iekārtojuši nu, arī Lietuvas parlamentu un arī Latvijas parlamentu. Latvijā jau nekas pārkārtošanās nekāda jau tur ne, nu, vēl bija laiks līdz no, nu, jā, mājām. Nu, jā. Ja? Bet nu, bija skaidrs, teiksim, pirmais, ka tur bija Lietuvas ārzemju lietuvieši, ja bija saveduši kopētājs, tādu kopētājs pirmo reizi, kas Eroks ieraudzīja, ieraudzīju Macintosh pirmos datorus. Ja, kad, saprotams, bija tas, ka bez tādiem datoriem un bez kopētājiem tur nekas, tur, var sakot, tā kā tur pie komunistiem bija, tur 3-4 reizes sanāca augstākā padoma, divas dienas, viss tur bija sadrukāts, savairots un viss nobalsoja vienbalsīgi bez kādiem tur grozījumiem. Nu, kaut gan, protams, jau ja, nu, tas pēdējās iepriekšējās LPS ar augstākās padomas sēdes jau tur pa valsts valodu, jau pa ģerbonis jau bija pieņemts un, un, un karogs bija pieņemts Davids un, un, un, un, un Himna, man liekas, jā, var sakot, viņi jau bija tur sapratuši, uz kurien tas iet. Un tā. Bet, nu, tā publiski jau neizskanēja tā iepriekš, nu, tas nu, visi gan it kā visi gāja. to ir aizmirsuši, to, jā, to aizmirsuši, jo redzat, Tātad mums jau bija tā pretstāva tātad ar, ar, ar interiem un ar jā, interkomunistiem. Jā. Un tas saucās tātad, interfronti. <laughs> Jā, ar interfronti, jā, un tātad jūs, jūs uh, saprotat, ka, nu, taču notiek kaut kādā, nu, manevrēšana. Tātad, nu, kā, ko tad mēs... Uh, galīgi labējie, teiksim, ko tad varēja, nu, to teiksim, LNK vai, vai nu, LNK tad vēl laikam nebija, ja tie bija, tad neatceros. Man liekas, ka vēl nu, nē. Nu, tur bija, nu, mm. nu, vēl kaut kādi mm. bija, bija tā, mm, dažādi tur, uh, Nu, jo, jo tā jau vēl bija augstāka. Jā. Un bija tur arī sociāldemokrāti, bet tiem nekāda tāda milzīga ie, ie, ie, ietekama nebija. Un tagad te šodien palāsiet Facebook, ko tur visi it kā runā no tādām pozīcijām, kā sacīt, komunists nost, komunistiem galvas nost, ko tu tas komunists. Bet jā, jau nebūtu mums latviešu komunisti tātad paņemti tajā kopīgajā <laughs> blokā. Pulciņā tad eh, pulsņa tad nu, nebūtu nu, jā, jo, jo, jo, jo eh, augstākā padomu vadīja Gorbunovs, kas iepriekš taču nu, bija... Gorbunovs ir, protams, svārstījās par to jau arī, tad, kā saka, negrib runāt un neatcerēties, bet eh, arī, nu, augstākā padomā bija daudz, bija kolhozu priekšsēdētāji, kas domāja, nu, tagad viņi varēs tur braukt uz Maskavu un kaut kāds fondus dabūt, ja kaut kāds tur ķieģeļus viņiem vai, vai vetonā mm. blokus izdalīs, varēs vairāk dzīvokļus tur uzbūvēt, vairāk viņām slaucējus varēs jūs pieņēma darbā, var sakot. Bet un... tomēr, nu, tā balsojuma pietika. Nu, tā, tam jau pietika, bet galu galā, ja, protams, bija tā skaidrība, ko ievies Levits, nu, kad mēs nedibinām jaunu neatkarīgu valstu, mēs atjaunojam, atjaunojam. 18. novembra republiku, un, un tas jau arī varbūt nebija pietiekoši skaidrs, un arī uh, Varbūt pat man personīgi bija tāda sajūta, teiksim, kad nu, pat cik mēs nācām jau tur vairākus mēnešus un pēdējo nedēļu sevišķi pirms 4. maija kopā zinātņu akadēmijas tur tajā tajās telpās un frakciju un runāja un sprieda par visu kaut ko, un faktiski nu, tā vara iekrīt rokās. Uh, Un tagad, tagad um, nevar saprast, teiksim, a, a, kā to var realizēt. Nu, ko kurš, tagad ar to darīt? Jā? Nē, nē, nē, bet kurš tad būs tas premjers? Ja? Mm -hmm. Premjers, un tagad sākās viss kaut kas, ā, nu, bresis. Bresim tik daudz prāta pietika, vai arī mums pietika prāta. Nu, ka, nu, viņš bija jau pirms tam uh, komunistu tā, valdībā premjerministra vietnieks. Ja? Uh, tad tur otrs variants vēl bija, bija vēl, vēl tur kādu. Uh, no, no valdības bijušām pa, paņemti. Jā, vecāk, bet tad nu, beigās sapratu, nu, ka, ka Godmans ir teiks, nu, ka no tautas fronts kāds ir jāieliek. Jo jau augstākā padomē papriekšā tā jau tāpat tās jau palika Gorbuno, nu, tad palika nu, Gorbunos. Gorbunos jā, un Daudiš, nu, tad, tad, tas, tas jau, jā, jā, nu, nu, viņš tā saka, bija viņa noteikums. Viņš mm -hmm. jau mhm. tur arī daudz ko gribēja regulēt un arī regulēja. Jā. Un, un faktiski tas pāris, tad, tad faktiski arī tauta, tad viņš simbolizēja šo tautas fronti un tautas frontes ietilpstošo komunistu bloku, jā, nevis interbloku, bet komunistu bloku, tad, tad šo savienību Un, ja tajā brīdī jau nebūtu tā savienība, tad nebūtu ne tās divas trešdaļas. Lai, nu, toreiz mm. -hmm. bija tā bauma vai runa, nu, ka divas trešdaļas vajag, nu jā, pēc formālā. Bet nu, mhm. faktiski tas bija politisks akts, 4. māja paziņošana. Šodien no, nu jau analītiķi jau uzrakst, nu, ka tam jau nebija nozīmē, cik, cik bija tas divas trešdaļas vai nebija. Bet, nu, tā, bet nu, bija jau arī tur tādi, kas tur nepieņēma viņa deklarācijas variantu, tur Bojārs tur <laughs> spirinājās un, un nebija jau pārliecības, tas Bojārs balsos vai nē. Un, vai nu sazīt. Tiešām, es tieši par to gribēju runāt, cik jūs savā starpā jau zinājāt, ka tas balsojums būs nu, tāds, kādu tautu sagaidīja un cerēja? Nu, pagad, nu, es atbraucu no laukiem, nu, tad jūs saprotat, ka mēs taču liekam akcentu uz tiem, kas tur Rīgā vairāk darbojās, mm. ja, tad, tad viņiem par to bija jādomā, Viņi, kā sacīt, tur Kalnietē, protams, bija galvenais tur tas dzinējs un, nu, un tas franči. sešnieks, jā, tad, mhm. tad, tad viņiem par to bija jādomā, viņiem bija jārunā, jo ne jau visi uh, Eh, deputāta kandidāti tika publiski atbalstīti no Tautas fronts. Tur bija tādas kaut kādas svārstības, un tad viņi zināja, ka viņš būs pa Tautas fronti, ka Tautas frontē mm. viņš ir un viņš balsos par neatkarību, bet mēs jau visu to tā nezinājām. Ja? Un tajā pašā laikā es domāju, ka vēl tur varēja piecas, vēl varēja eh, no viņiem riktīgi eh, paņemt viņas aiz šlips un, un pateikt, nu, tu, tu esi latviečs vai tu esi, nu, atsakot, tur bija tādi Daži latvieši var sakot, kurus var, varēja, kuriem vajadzēja strādāt un kuriem nevajadzēja ļaut viņus iet eh, Rubika pārliecībā. Bet, nu, protams, to, to, to nezinu, teiksim, ko atkal tie Rubikieši darīja, teiksim, lai tur, jo viņi jau arī saprat, ka, ja viņi balso pret, jā, tad viņi arī izgāžās, jo viņi jau nebalsoja pret, viņi jau izgāja ārā, var sakot, balsoja jau tikai pār un viens bija atturīgs, atturējās, jā. Līdz ar to tā, tā, tas, tas jau arī bija izdomāts, viņi jau arī izdomāja, kā, jā. Nu, tas un, ir viens no veidiem, vai ne? parlamentā balsot ar kājām. Jo ja? bija jau tajā eh, no tā tautas fronts frakcija, kas neietilbīja, kā tie neatkarīgie, ja, kas mm -hmm. tur mhm. nu, bija sakašķējušies ar tautas fronti, un tautas fronts kandidāts neiekļuva pa deputātu, bet bija cits, no nu, arī viņš bija latvietis un par, par, par, par, par par neatkarību. Bet vai tas tiešām bija arī tāds nacionāls balsojums? Ne, taču mums tur, te, tur taču ne, ne, bija, ne, bija Marijaša un, poļi, un Poļi. Un ebreji un, un Krievi bija un, un, un tā tālāk. Tā kā Tā kā viss kas un, un, un, un tā, bet, bet nu, daudzi, var sakot, arī bija tādi, nu, vēlāk jau, kad piesāk pieņemt tos konkrētos likumus, tad tu tad tu redzēji, nu, ka viņam tā domāšana, nu, tāda viņam ir, tur, teiksim, tur, <clears throat> kā sacīt. Nu, no jā, un tad ir, protams, nāc nākošais tas augusts, vai ne, kas ir, eh, tagad jau visi <clears throat> pētnieki, vēsturnieki saka, ka tas faktiski bija Latvijas eh, neatkarībai daudz nozīmīgāks eh, brīdis, tad, kad mēs, nu, pirmām kārtām, tas puču laiks. Nu, tad, pirmām kārtām man nepatīk, ka visi tur runā, tur tāds datums vai šitās datums, mēs, mm -hmm. taču, mhm. mēs taču neapšaubām 18. novembri. Protams, jā. 18. novembri, atvainojies, tur neviens neviena vēlētā persona ne, nestāvēja Nacionālā teātrī. Tās viss bija tikai partija pārstāvja. Ja? Tikai nu, kā viņi tur bija sarunājuši to proporciju, izveidot. Ja? Mm. Tā viņi tur, kas tas ir vislielākais, jau bija jau daudz, jau vēl runā par to. A, varbūt tas 17. novembris ir tas Latvijas valsts tapšanas datums. Jo tā 17. novembrī, man liekas, ka viņi tur vēl vienojās, tur bija kašķis ar sociāldemokrātiem, vai tad viņi nāks, var sakot, uz to pasludināšanas aktu vai viņa nepiedalīsies. Ja? Un tad beigās vienojās, nu, kad, kad tur gan latvieši, gan sociāldemokrāti, gan, gan minoritāts, ja? tad, tad visi tur piedalās. Ja? Un tad, nu, tad tas 18. datums tad, tad viņš bija, bet tie, tās nebija, tie nebija vēlēti de deputāti. Ja? Tad, ja mēs varam runāt par satversmes sapulces vēlēšanu datumu mm. vai sanākšanas pirmo dienu, ja, kad valsts nodibinās, tur jau mums ir 17. gadā, teiksim, kad bija tāda nu, komunistiska Latvija tiek eh, pasludināta, ja teiksim, jo, jo strēlnieki, un neaizmirsīsim piekto gadu, taču viss bija diezgan kreisi noskaņot, daudz jau to mm, nesaprot. Diezgan, jā. jā, un tā, bet, nu, viss jau tad beidzot saprat, nu, ka tas viss tučk un tā tālāk, ka tas viss ir Krievs stēlēt zābak. Mēs vēl par to tālāk parunāsim, bet, nu, tad 18. tomēr ir mūsu valsts dzim, nu, dzimšanas diena. Nu, tāpat to tad, tad ne jau augusts, bet, mm, bet jā, jā, 4. mājas, ne 3. mājas vai, vai tur 21. augusts Bet eh, jo skaidrs, bet nu, nu, tie divi ātrvilcieni, kas iet viens otram pretī, viņi ir jāapstādina, lai mēs varam pārkāpt. Jā. Mm. No viena uz otru var sakot tas, ka tur vēl notiek tas un tas. Un, un varbūt tur vēl bija kaut kādi brīži, teiksim, kad eh, bija mums tādi gudrnieki, jāsacīt, kuri Es domāju, nu skaidrs, ka tas bija čeks stēlēts zābaks sagrābtos ģenerāļus, jā, nu tur ir daudz netrauka, ka tur būtu uh, skaus divīzija desant nolaidusies Rīgā, jā. Nu, tā kā, tā tās kā, bailes bija diezgan pa, lielas, jā. Pa, pa daudz, pa daudz pa to momentu vispār aizmirst, kas tas ir šie te neatkarības varoņi, jā, kur tur. Jā, eh, tu esi arī nu, tāds apstiprināts kā tas uh, eh, uh, eh, VDK zinātniskās izpētes komisija, ja tā bija, un tu esi šis uh, komisijas pētnieks, uh, Ko dara loceklis, jā. Un, um, nu, varbūt, ka daži rādījuma arī klausītāji zina, varbūt daži gan nezina, ko darīja šī izpētes komisija. Tas arī saistībā ar, uh, jo protams, eh, tad, kad, atguvā, tad, kad mēs atguvām ne, neatkarību, tad, protams, eh, tu biji laikam viens no tiem cilvēkiem, kas bija čekā un šos maisus paņēma. Pastāst lūdzu atkal, kā tad tas īsti bija? Protams, eh, internetā var lasīt, jo tu esi jau dalījies ar, ar savās atmiņās, un tomēr varbūt, ka rādījuma arī klausītāji šobrīd uh, Nu, tas ir interesanti. Tu, tu, jā, no nu, acīm redzot, pie tā jāpieķerās tā kārtīgāk, bet no nu, trijos vārdos uh, Skaidrs bija, ka nu, uh, čeks bija daudz bija cietuši, kā sacīt Latvijā, un, un, un, un jau augstākā padomē tātad uh, tur tādu komisiju izveidoja, bet nu, pēc tam kaut kā mm, nu, tur uh, balsoja un veidoja, un tajā augustā, kad tur viss tas bruka, tas tur bija vēl jāpārņem kompartija, jāpārņem tās izdevniecības. Nu, tad taču bija visi sādi vēl darbi, un neaizmirstat, ka tajā brīdī vienalga armija vēl ir iekšā. Jā. Jā un, un, un, un, un, un, un centrāla komiteja ar tur vēl, vēl kā sacīt, nu tad jau, protams, tur jau gāja iekšā un tad tur, tur redzēja, ka tas jau nu tur tiek dedzināti papīri un tā tālāk, tāpat tas kā čekā un tā tālāk, bet, nu, eh, kā sacīt, eh, kaut ko jau Krievi, jūs no turienes Krievi dabujāt. Maskava saprata, ka viņi šito teritoriju ir spiestā dot, un viņi jau 80. gadu beigās jau viss arhīvus bija izvedusi ārā, jā. Ja? viss uz Maskavas, viss jau bija aizvests no trijām visām Baltijas valstīm, viss jau bija prom, bet, nu, kā sacīt, tā karta teikt, bez kuras viņi te nevarēja strādāt, jā, nu, tā bija palikusi, bet, nu, ne Igaunija, lai Lietuva to kartu teikt nedabūja, jā, teiksim, man izdevās viņu atņemta čeka. Es tur tagad negribu garu un plašu stāstīt. Tas viss tās nu, aizņemtu mums daudz laika un būtu detalizēti. Bet, nu, teiksim, protams, pēc tam nu, tie, tie visi slēptie un atklātie čekisti bļāva, ka tu, tas nav īsts un tas ir viltots. Un visi šie tie neizprotošie tiesneši, teiksim, kuri tur ir 300 lietās pieņēmuši spriedumus, ka nav sadarbojies. Nu, Pagaidām, nu, rekoja kartiņa, nu, rekoja viss ir ierakstīts, kas no čekas bija bailā tiem pašiem tiesnešiem un tā tālāk, kā, kā vēlam no krustē. Ko tad viņi, viņi, viņi tagad pēkšņi pasaka, tu, tu tie tur kaut ko tur šmaucās un tā tālāk. Bet, tā, tā, padomju čeka bija vareni visaptverojuši, un, un nu, viņi bija ļoti birokrātiska organizācija. Jā, jā. varbūt, ka mēs tagad ieiesim uz brīdi muzikālajā pauzē, un tad pēc pauzes atgriezīsimies nedaudz atkal par šo parunāsim, par maisiem un, un jā. thank you Jesus. Labvakar, labvakar, rādījuma arī klausītāji ir ceturtdiena labās ziņas, un mans viesis ir Linārds Muciņš, bijušais augstākās padomas deputāts, saimnes deputāts, eh, advokāts. Jā, advokāts, jā. jā protams, advokāts. Un pasniedzējs. Un, un pasniedzējs un, un eh, jā, mācības spēks gan Turībā, gan eh, Stradiņu universitātē, gan arī Latvijas universitātē. Uh, nu, tieši juridisko zinātņu akadēmiskais pasniedzējs. Bet šodien mēs vairāk nu, tomēr runājam par to, kad ir Latvija, Latvijas dzimšanas dienas mēnesis, novembris, un uh, tu esi viens no tiem cilvēkiem unikāliem, un, un, un, kurš piedalījās gan atjaunošanā, gan, gan arī tu esi piedalījies eh, dažādu likumu pieņemšanā, tu esi bijis saimnes deputāts. Nedaudz varbūt mēs parunājam, it kā mēs ieskicējām tavu darbu nu, saistībā ar tiem saucamajiem maisiem, bet es domāju, varbūt nedaudz mēs varētu parunāt par to, Kas tad īsti ir, varbūt pastāsti klausītājiem, kas tad pieņem Latvijā likumu? Mēs it kā vēlam saim, tas ir deputāti, viņi pieņem, bet kas tad ir likumdevējs kā iniciators, vai tas ir, vai tas ir valdība, mēs dzirdam, ka valdība ir izstrādājis kaut kāds likumprojekts, un tad ir dažādas komisijas, un tā tālāk un tā joprojām. Cik cik cilvēks ievēlo deputātu, nu, saimnes deputātu, cik viņš var ietekmēt to, to, to, to, to, to, to viedokli un to saimnes likumdošanu? Bez šaubām viņš var ietekmēt, viņam vajag ietekmēt, un viņš ietekmē. Tā kā, tā kā, kā sacīt, šeit jau arī tātad dažādi viedokļi ir cilvēkiem, tas ir loģiski. Nu, protams, viņiem ir no vienas puses ar vienu acu jāskatās partijas savā programmā, jo, kā sacīt, viņa uzskata ir viņa uzskata, bet viņš jau viņas eh, pakārto partijas programmā. Nu, bet pēc tam taču mums ir bez partijas programmas valdības deklarācija, ja? bet tie visi solījumi, ja? tie visi solījumi, nu taču tur ar mums teica, nu tad būs tagad nauda veselībiem un dakteriem, ja? Jā. pēc tam Siliņu un, un, un Kariņš raksta valdības deklarācija, būs nauda dakteriem, būs nauda medicīnai, būs būs eh, skolotājiem nauda, bet tie jau visi solījumi. Tikai tagad, kad atnāk budžeta projekts uz saimu, tagad mēs redzam, būs nauda vai nebūs nauda. Nu, un tad abu dabī mums saka, nu, nav nauda veselībai un nebūs. <laughs> nu jā, bet tātad mēs varam izdarīt secinājumu, ka uh, viss, bet tiešām viss ir atkarīgs no naudas. Nav bez šaubām, jo, jo bet, um, atš, atšķirība tad šeit partija programmas valdības un tās te visi solījumi. Ja? Tāpat tās kā Trumpa un, un, un, un, un Haris Trump? runas pirms vēlēšanām, tie visi solījumi. Jā. Bet, kas tas pēc tam ir jautājums, kā viņš darbosies un, Un tieši tās, kā viņš darbosies, ir tas, kas parāda, vai mēs tam dodam naudu. Ja mēs nedodam naudu, tad tā lieta nenotiek. Vai nu, lielā mērā nenotiek. Nu, ir jau, protams, lietas, kas varbūt arī notiek bez naudas, bet, bet pamatā tomēr tad, vai tam būs finansējums, vai tam nebūs finansējums. Tad vai mēs tikai esam blā, blā, blā solītāji, vai tad arī mēs tad piešķiram tai lietai naudu. Un, ja nē, tad mēs pasakām, bet, redz, bet mēs jau pirms vēlēšanām uh, dziedam vienu, un pēc tam mēs darām uh, kaut ko otru. Un, un, jā, tad mēs vienmēr varam atsaukties uz koalīciju. Trumps jau tagad nevarēs atsaukties uz koalīciju. Par Trumpu mēs Jā, vēl parunāsim bet, drusku vēlāk, bet, bet teiksim, šobrīd... Mūsu vadošie vienmēr var atsaukties, jā, bet mēs koalīcijā esam tikai tur mazākumā, mēs tur nevaram pieņemt. Un tā, bet kam un tad, tad ir īsti tā, tā likuma iniciatīva? Nu, tad... No nu, likuma iniciatīva skaidri un gaiši to mums nosaka mūsu 22. gadā pieņemtā, pagājušā gadsimta 22. gadā pieņemtās atversmi, jā. Tātad tur skaidri un gaiši pieci uh, piecas, eh, eh, kurām pieci subjekti, kuram pieder likumdošanas institīva, jau var sakot, tās ir saimnes komisijas, viņas var izstrādāt, ja piec deputāti vai vairāk var savākt parakstus un iesniegt savu, teiksim, no, nu, mm. tā tad nav kaut kādas partijas vai no opozīcijas. Tātad tām komisijām ir kaut kāda jēga, nav tā, ka nu, viņi... Ir, es runāju par likumdošanas nu, institīvu, jā. bet, teiksim, nu, protams, ir val, mēs, valsts prezidentam ir likumdošanas institīva, un, protams, visvairāk projekts iesniedz ministrs kabinets. Kabinets, valdība. Bet, valdība, tātad ne katrs ministrs vai, vai, vai siliņa vai kariņš priekšsēdētājs vai, vai prezidents ministra, ja, bet tieši pašu valdību kolektīvi. Kopā. Ja. Respektīvi, jebkura iniciatīva, kas nāk no ministru uh, kabineta, viņi ir iz, it kā izdiskutēta uh, Jā, kabinetā. tur ir vesels, vesels tāds mehānisms, kas vairāk nu, tādu ierēģņu vidū, tur valsts sekretāri uh, to projektu izsūta visām ministrijām. Viņš viņus nu, uzsauc, nu, kā baznīcā uzsauc pirms laulībām, var sakot, un, jā, būs tāda skaņošana un nu, saskaņošana. Nu, sacīt, jā, un tad, nu, tur viss tur raksta savus iebildumus finanses ministrijai un tieslietu ministrijai jāraksta obligāti, viņi tur nevar, nu, pārējās ministrijas viņiem patīk, nepatīk. Atkarībā pēc tā, kam, kurai ministrijai piekrīt. Nē, nē, nē, nē, tur visiem ir jāpiedalās, jo tas produkts būs uh, Visu kabinetu. Ja? Mm -hmm. Nu, tad, ja tur ir politiski kaut kādi, kā saka, problēmas, jautājums. Nu, tad viņi apspriež politiskā kaut kādā vidē, teiksim, nu, tā vai tā ir koalīcijas padomē, ja, teiksim, vai, vai tad, tad arī pārunā, teiksim, to var arī viņas kabinets pārunāt. Ja, bet nu, tad var sakot, tad atkal tiek atgriezts un atkal ir iebildumi un tā tālāk. Bet, nu, neaizmirsīsim to, ka no otras puses tad, tad ir jā, jāatbilst eh, nu, juridiski pareizi. Es tieši gribēju jautāt, sistēma, kas jā. izvērtē to, jā, jā. To, to iesniegto materiālu, jā. jo tam tak ir jābūt, mums tomēr regulē, mums ir daž, dažādi likumi, tāpat satversme, tas pats eh, civilikums, jā, par ko no, nu, mēs nu, parunāsim, no, nu, no. kas izvērtē nu, kā, nu, atbilstību? Tieslietu ministrija, tad jā, tieslietu ministrijā, tūlīt tas mums ir līdzrunātāji, ja, teiksim, tiesības sargs, viņš ir neatkarīgs tādā izpratnē, viņš var no malas eh, pateikt, neaizmirsīsim, ka tad valsts valsts kancelējā, tad, kas darbojās val, valdības. Uh, nu, Un ir juridiskais paspārnē. departaments arī. Jā, tad, tad arī viņi, it sevišķi viņi redz, lai nebūtu tā pretrunas ar dažādu ministriju interesēm, jā. Mm -hmm. Bet tad jau atkal parādās, nu, ka šitā jau nav tikai juridiska institūcija. Tas nav tiesas spriedums, ko tikai jurists taisa. Tur ir arī valdība, ir politisks orgāns, jā, un arī sājuma arī ir politisks orgāns. Neaizmirsīsim, tad viņi nedarbojās tik precīzi. Protams, ir labi, ka tur ir juristi, un tad mēs juristi tur bļaujam tiem pārējiem. Nu, bet tā nevar, un, un tā, un šitā viņi saka, nē, bet nu tā tad. Mums, mums to vajag. Politika to prasa, un tā, nu, tad, nu, tad mēģinām rast kaut kādu kompromisu, un tad, tā, nu, tad, tad tas projekts no piecu, piecu likumdošanas institīvas ne jau tur vācot parakstus. Tās ir tikai tāda, kas... Izrādīšanās. Nē, nē, nē, tā nav tā. Arī mehānisms ir, ka mēs avīzēs rakstam, ka vajag to un to, vai atkal tieši otrā, tad nevajag to un to. Nu, presē, nu, zem prasa, saprotam, ar elektronisko presi, internets mm -hmm. un tā tā un, un vācam tos parakstus, bet eh, tāpat tās to parakstu, eh, ja tur sasniedz zinām daudzumu, tāpat nodot komisijā. Līdz ar to tad, tad šis te likuma projekts eh, no šiem pieciem, ne jau no tur tiem parakstiem nonāk saimā, saimas prezidijas, tātad katru pirmdienu pulkstens vienos tātad sastāda šo sarakstu, jā, Un tā tad ceļ priekšā saimnes prezidijam, tur ir tie pieci cilvēki, ja, kas tur... Bet dažreiz, kad paklausās uh, to saimnes sēdzi, tad uh, tur nav tās diskusijas, nevienmēr ir tādas, uh, nu, tādas juridiski korektas. Nu, tur, nu, pirmais, nu... pirmā, tad pēc būtības ir, kad šī te sastādītais saraksts, ko sastāda pirmdienā, viņš ceturtdienā nonāk deputātiem uz galdu, ja. Tā tad tas saucamais nulles lasījums. To likuma projektu var nolaidīt, noraidīt turē, e, uzreiz, ja. Mm Nu, man liekas, ka dažreiz jau arī tā ir. Jā. jā, tā tas ir. Tur viens runā par, viens pret, un, un, un, un viss un noraida, un viss iet sevišķi opozīcija. Tādā veidā, tā kā sacīt, nepareizi tiek izprast opozīcijas loma. Redzi, paskaties, kā amerikāņi, ja, teiksim, ka, ka nu, kāda to palīdzība Ukrainai, Ukrainai tad viņi, viņi pasvītrota gan prezidents, gan, gan, gan tur tie spīkeri. Saka, mums ir abu partiju tā, tad, nu, saskaņa šī sakarā, ka mēs to finansējam. Ja? Nu, tur, jā, tur šī to, demokrātija jā, arī jā, tomēr vienoja, viņi vienoja vienojās par kaut ko. Viņiem valstiski. nevajag varbūt vienoties, Jā. bet viņi nerada nevajadzīgu spriedzi par lietām, kurām tad, tad varētu būt. Un atkal, kā sacīt, tad, tad koalīcijas vairākums nerada atkal tādu diktātu, nav ko te daudz runāt ar sacīt, vai atkal, teiksim, mēģina nokausēt opozīciju, teiksim, nu tajā budžetā tur līdz trījiem vai pieciem no rīta, var sakot, nu, tik ilgi, kamēr jums nebūs spēku, nu, tādas cūcības nevajag darīt, un, mm. un tai pašā laikā arī, nu, tad beigsim deba, debats, nobalso, protams, tāpēc kā, kā koalīcija, tad vismaz 50 tur un, un nu, vienu balsu sevišķi, ja viņi nav sevišķi nozērušies vai no, no saslimuši kaut kur un atnāk. Tā kā atvilka beidzot tad, tad viss un, un tā. Bet tas, tas nav pareizs stils, tas ir cūcisks stils, tas ir, mm, nav kristīgs stils. Tas. Nav gan, jā, tas, bet man vēl viens jautājums ir attiecīgi, vai, piemēram, tev līdz tuvojās pašvaldības vēlēšanas, vai pašvaldībai arī ir iniciatīvas tiesības? Nu, takš nē, vai tā vēlreiz nosauc nu, pašvaldību. Nu, nē, nē, bet nu ideja kāda, nu pieņemsim pašvaldību tur savā teritorijā, tur mēs tik tagad paga, diskutējam. Paga, paga, paga, ir, tā tad mums ir, tā tad ir formālais likumdevējs, tā tad saima, jā. vai arī pat tautie, viņi nobalso nu, referendumu. Nu, jā. un ir deleģētā likumdošana, ja, tā tad mums deleģētā likumdošanā, tad, tad ministrs kabinets pieņem noteikums, ja, Un tad, tad Latvijas Banka var pieņemt noteikumus un citas institūcijas, un uh, tad arī pašvaldības var noteikt saistošos, pieņemt saistošos noteikumus. Pirmkārt, viņi ir tad, tad tikai viņi. Bet tas attiecās uz teritoriju. Uz, prot, uz konkrēto prot, nu, teritoriju. Nu, protams, mm -hmm. protams, jā, bet nu tad, tad viņi noteiks kādas tur pelbistītes, vai jums jāvēlka jūrmalā, teiksim, vai, vai, vai, vai jūs varat bez krušu tur, teiksim, tur drasēt, vai nē, vai ja kaut kurā vietā, tad mēs tur iekārtosim. Bet nodis. tas ir atkarīgs no deputātiem, kas ir pašvaldībā ievēlēti. Nu, bez šābām Tāpēc eh, nu, mēs viņus skaļi nesaucam, ka viņi ir likumdevēji. Mēs viņus saucam nu, par lēmēju, varu nu, tā mhm. pazemināt, bet tajā pašā laikā viņi ir izsina savus jautājumus. Un, un, bet tomēr nu, pašvaldība tomēr ir arī ļoti lielā mērā atkarīga no lielā valsts budžeta, kā mēs saprotam. Gan jo... no budžeta, gan no likuma pa pašvaldībām, gan no citiem likumiem. Viņi nevar pēkšņi, nu, te var būt stīvēšanās. Nu, tad var to palielināt pa vienu eiro un, un nolikt, ka nevis tikai vasarā jūrmalā iebraukšana maksā 3, 3 man liekas, tagad eiro, jā. Mm, jā. Un tā, un, nu, tad beidzot, nu, tad ir kašķis, jā, un tad, nu, tad satversmes tiesa nāk ar savu tais, lēmumu. Taisnība, un, un, nu, var, nu, cik nu, taisnīgs vai netaisnīgs, bet nu, viņš ir galējis. Nu, tad tad nu, tas strīds beidzās jau nu, ar zināmu apstākļu, kāpēc var tā, un zināmu apstākļu, kāpēc tā nebūtu labi. Ja teiksim, uzlikt 50 eiro, teiksim, iebraucam, <laughs> iebraucam. Bet tas nozīmē, kā... piemēram, nu, kādā nu, pagastā cilvēks dzīvo, viņam kaut kas nepatīk. Nu, pieņemsim, nav iedalīts pietiekoši daudz naudas ceļām, kas iet gar viņu māju Kā tad, lai viņš nonāk līdz tam budžetam, ka viņam tomēr tajā reģionā vai arī vietā kaut kas, nu, tomēr, kaut, nu, tāda elementāra lieta kā satiksmi, ja? Nē, nē, nē, pagai, ir trīs, trīs tātad subjektīvās publiskā, tās ir nevis privātās tiesības, bet personu subjektīvās tiesības. Vienas ir cilvēktiesības, tad visiem un katram ir vienādi. Tad mums ir pilsoņu tiesības, tiesības jā, un jā. daudz jaudas. Tad viņi saka, bet man nav cilvēktiesība tur un to, un to. Nē, tā, tā nav tava cilvēktiesība, tā ir pilsoņu tiesību. Tu esi pilsonis, parādi pasā, à, tad tu vari balsot saimnes vēlēšanās. Bet tu, mīļais draugs, ej noliec valodas eksāmenu, nokārto nodzied himnu noskaitu, un tad tu vari iestāties. Kā tas durs, ir Amerikā? Tas ir vaļā, bet ko tu nedari, jā? Un trešais ir sociālās tiesības. Bet sociālās tiesības ir aprobežotas tikai ar to, nu, cik mums ir tā nauda. Mēs nevaram, <clears throat> mēs varam pēc tam teikt, jā, ja tev Jānim deva, tad kāpēc Pēterim nedeva, tā bija jādod vienādi, jā? Un jā. vienam deva 50, kāpēc otram dod 25. Ja tas nav <clears throat> no normatīva aktā noteikts, bet, bet tā pašā laikā mēs nevaram tur dot bezgalīgi, jo, jo tas ir ierobežots ar, ar, nu, ar sociālais, ar budžetu. Jā, jo, mēs varētu visu ko noteikt, un daudz ko mums vajag noteikt, un daudz kas ir bijis noteikts, kas ir nevajadzīgi izgrozīt. Teiksim, pateikt, ka mums ir tomēr obligāti vidējā izglītība. Ja? vēl tur dažus jautājumus, teiksim, risināt pareizi, kas ir nevajadzīgi pazaudēt šajos 30 gados, un, un, un tā no nu, ahtu sliktie komunisti. Tur jau šis tas arī bija tāds, ko nevajag pazaudēt, ko, ko nedrīkst pazaudēt, ko, teiksim, uh, nu, pilnīgi būtu liekts pazaudēt, bet nu, mēs esam viņu pasējuši. Jā, <clears throat> nu, tas par, par vēl ir tāda konkrēta lieta, ko es gribēju jautāt pirms pāris dienām, pirms tavas vārdienas, es pamanīju uh, sociālajos tīklos tādas interesantas uh, fotogrāfijas, kur tu, uh, kur Linārds Murciņš stāv ar tādu interesantu grāmatiņu rokā un, un, un apakšā ir paskaidrojums, ka tas ir civil likums metālā kalts. Sudrabā. Sudrabā bakauts, jā, un, un vispār uh, pastāst nedaudz, varbūt es domāju, ka klausītājiem tas ir ļoti interesanti, jo man e, skaidrs ir viens, ka mums ir unikāls civillikums tādā pasaules kontekstā, varbūt nedaudz mēs varam parunāt, kāpēc, tu kā jurists varētu to paskaidrot, un kas tad bija šī grāmata sudrabā, ka, ar ko tas ir tik unikāls? Jā, nu tad, tad it kā tas teksts, protams, iekšpus, nu tā ir parasta grāmata, grāmata jā, jā. iespies tipogrāfija, toreiz viņi iespieda 37. gadā, kad viņi pieņēma, kad stājās, viņi, viņi stājās spēkā 38. gada 1. janvārī, jā bet var sakot, tātad Ulmans, tātad sasaud, Latvijas universitātes lielajā aulā sapulcināja tātad visus, visus senatorus un tiesnešus, jā, tātad visus prokurorus, visus advokātus, tur vēl tur tiesvaras amatpersonas, jā, un tātad notika šī te <clears throat> tātad no nu, jau pieņemtā un iespiestā jau civilikuma tātad prezentācija. Tātad tur, Kas izstrādāja civilikumu? Tātad tur goda vietā sēdēja tā darba grupas locekļi, un tātad tur viņam, tur tieslietu ministram un vēl dažiem var sakot, tātad Ulmans bija nu, kā, kāda mūsu mūsu sudrabkaļi bija izgatavojuši tātad tādus sudraba vākus šiem visiem cilvēkiem, un tātad Ulmans uh, pasniedza tātad šiem cilvēkiem, tātad katram šo sudrabā kalto eh, civilikuma eksemplāru. Jā, tātad mēs, mēs redzam, teiksim, ka tur bija Bukovskis, kas to komisiju vadīja, jā, un tie pārējie, jā. Un tieši tagad tā, tāda bija tāda saskaņa, kad, um, un Latvijā tātad publiski pieejam muzejā, tad augstākās tiesas muzejā ir tikai viens eksemplārs, tātad, jā, no šiem, no vairāk kā desmit eksemplāriem, kas tika izgatavot, bet tagad mums, uh, Eh, tagad Rīgā bija ieradušies viena no šīs te, mm, izstrādes grupas eh, locekļa Ēlera mazdēli, un viņiem ģimene ir saglabāts šās te, eh, šāds te... Kā relikvija. Jā, kā sudrava eksemplārs, jo arī, cik es zinu, Bukovska mazdēlam Igoram Bukovskim, tad arī tāds, nu, protams, nav vectēvi saglabāts, jā, bet, nu, tas tā kā nav publiski pieejams. Un, un tad bija iespēja, nu, sacīt, tur bija konferences mums, um, sakot, un, un, un tur tika prezentēts tātad, Latvijas civillikums latviešu un vācu valodās. Ja? Jo ļoti svarīgi ir saprast, kur tas mums civillikums rodās. Ja? Tad, tad mums jau bija 1864. gadā tātad, izstrādāts trijām, trijām tātad šīm te guberņām Krievijas, tātad respektējot toreiz cars, cars un caru valdību, lai no kā nu vēl nebija 90. gadi, kad sākās riktīgi rusifikācija un kad uzcēla mums Tāpat tās kā eh, Tallinas uh, centrā, Rīgas centrā, tas Krievu pareizticīgo baznīca. Paldies Dievam, ka Liepājā, kā sacīt, Liepājas eh, doma tūlīt mudīgi uzbūvēja toaleti rožlaukumā, lai to <laughs> rožlaukumu nepietaisītu ar pareizticīgo katedrāli, ja? jā. Nu, tad, tad vieta bija apgānīta, tur vairs pareizticīgo baznīcu nevarēja būvēt. Un tā, bet var sakot, ka 864. gadā tad, tad jau bunge ar nocinot nu, arī kādu kom komandu. Īstenībā papīri nav saglabājušies, bet tad viņš apkopoja visas uh, trīs guberņu, un, un tās nav Lietuva. Ja? Te šeit ir mhm. Igaunija. Mm -hmm. Vidzemē un kurzemē. Kurzem, tā jā. tad te nav, jo lietuvieši vairāk velk uz Poliju un uz Francijas civilikumu. Ja? Uh, Un tad, un tad 864. gadā pieņemot, tad Latvija, Latvijas teritorijā darbojās atsevišķas civiltiesības, un tās bija Eiropiskas civiltiesības, un atšķīrās no Krievu civiltiesībām, kas bija tur nu, ar citiem principiem un citām prioritātēm. Es, es tagad neanalizēšu, un, un faktiski, kas ir pamatā šis 864. gada civillikums, eh, civillikums ir pamatā mūsu 37. gada civillikuma, kur, protams, ģimenes tiesības tur ir un tā, bet nu, daudz kas ir no romiešu tiesībām, kur daudz kas nekas ne, negrozījās, un, un viņi pieņēma saņēma tad, gan krievu valodā, gan vācu valodā. Tad tikai 882. gadā Lietpā jau pirmo reizi iznāca tur <clears throat> mātera jūra tulkotais jau latviešu, tur, tur, tur var pasmieties par tiem terminiem, bet tā terminoloģija vēl nebija izvieto, izveidota tā tālāk. Un tad mēs saprotam, ka mēs esam viens no Eiropas pirmā piecinieka. Jā, jo kam tā bija tikai nu, tad, tad 803. gadā bija Napoleons civilizācijas mm, izveidots, Francija, jā, jā. Francija, tad sekoja austrieši, tad bija, bija vācieši, vācieši, vēl tur bija daži tādas mazākas valstiņas, kuriem bija, jā, un, un mēs tur bijām tad, tad pirmā, pirmā pieciniekā, un, un mēs esam tajā... Mēs patiesībā tā, varam lepoties ar savu jā, civilikumu. Un, un mums jau nav tas franciskais, vai mm. tur kaut kāds tur cits no, no vidus Eiropas, bet mums ir tas austrisko, vāciskais, tad, tad arī kurā grupai mēs piederam. Ja? Un tātad šeit ir svarīgi, nu, kāda tā valsts tika atjaunota. Tad svarīgi jau bija tāds, kādus juridiskus aktus mēs atjaunojam, var sakot, un sakām, ka, nu, tad mēs atjaunojam valsts. Tad pirmais mēs atjaunojam satversmes tekstu, par ko jau es teicu, ka arī mums tiem tur toreiz tāda īsti izpratne pat juristiem nebija. Ja? Un, un tad otrs bija, tad atjaunoja civilikumu. Jā, un tad trešais ir privatizācija un īpašuma atgriešana, un ceturtais ir starptautiskās visas pievienoties visiem starptautiskiem aktiem. Starp reāli, tiesības. nevis tā kā mm. PSRS tur formāli var bija pievienojusies, Jā. bet neko nedarīja. Nu, labi, tad mums tagad būs atkal muzikālā pauze, jo mums ir jau drīz jābeidz raidījums, bet mums ir vēl viena daļa, kur mēs parunāsim par šodienu. Muzikālā pauze. Labvakar vēlreiz rādījumā arī klausītāji. Mm, nu, ir šī raidījuma labās ziņas pēdējā noslēdzošā daļa. Mans viesis ir Linards Muciņš, advokāts, zvērināts, vēsturnieks, politiķis. Uh, nu jā, labās ziņas, un šobrīd pasauli ir pilna ar dažne dažādām ziņām, bet man šķiet, kas ir tas aktuālākais, uh, kas ir noticis tikko, uh, Amerikas Savienotajās valstīs ir ievēlēts uh, 47. Mm, valsts prezidents. Protams, tā, uh, mēs daudz, es piekrītu daudziem tiem, kas saka, ka mums vispār par to nevajadzētu domāt, jo tās ir viens uh, citas valsts iekšpolitika, un tomēr tā ir uh, nu, liela valsts, liela vara, uh, Un šis cilvēks, kas, nu, faktiski viņš vada lielāko ekonomiku, vadīs nākošos četrus gadus, tur ir, protams, aizsardzība, drošība un tā tālāk. Latvija ir arī kopējos dažna, dažādos blokos, tu, Linārda, esi bijis arī dažna dažādās tādās, nu, saistītās parlamentāriešu grupās tā tālāk. Tāpēc es tev atļaušos uzdot jautājumu, nu, arī nedaudz cilvēkam, kas varētu spriest par to, vai šīs ziņas ir labas vai sliktas, es domāju, ka tās ir labas ziņas, jeb kas, kas notiek, ir labi. Vismaz mēs mēģinam uz to tā paskatīties. Pas, pa, kāds ir tavs viedoklis? Kas ir noticis, vai mēs varam būt mierīgi, priecīgi, vai mēs vispār to nemaz nevaram zināt, Kā tev šķiet, kas, kā, kas, kā tagad mēs varam justies Latvijā? Nu, Pirmkārt, mēs esam labo ziņu raidījumā. Tātad, <laughs> tātad mēs runājam tikai, un uh, nevis tikai, bet mēs runājam par labām lietām un labām ziņām. Jā, nu, tad, tad, tad ir teiksim, noticis, pieņemsim jā, jā, kaut kas, kas patiesībā nu, ir labi jā, vai slikti, jā, bet jā, tas nu, ir noticis. Manā, manā izpratnē, tātad, un es to arī teicu pirms vēlēšanu. Jā. Tad man tur, nu es tā tur uh, nepārgriez acis un nebļāva putām uz lūpām, kā sacīt, kā te mums te viens otrs pa pa, <clears throat> pa, pa, zaudējušo kandidātu, var sakot, šeit ņēmās un trakoja un, un bļāva un mm. kliedza un, un aptaisīja viens otru. Un, nu, vispār mm, Tas nav <clears throat> beig, labi. Beigs var palikties, jā. jā. Bet, nu, pirmkārt, var sakot, man liekas, ka pirmkārt mēs tur daudz, nu, pirmkārt, tas mums neatiecās, to jau tu pareizi pateici, ja? Pirmais, otrs ir tas, kad, <clears throat> nu, mēs nevaram daudz ko zināt un, un, un, un tā tālāk, jo Mēs taču arī redzam, ka Kariņš un Siliņas valdība tad, tad eh, partijas solīja medicīnai, izglītībai un kam tur daudz naudas. Eh, valdības deklarācijas solīja, bet viņa eh, tad, tad, reālais budžeta projekts nedod to naudu. Ja, un, Kas tas naudas tā, nav? Nu, ko nav nauda? Kas to nezināja pirms vēlēšanām, ka naudas nav, tad nevajadzēja iet uz vēlēšanām. Ja. Bet nu, šeit tāpat tās tad, tad var sakot, nu, jāsaprot, ka tas pirmkārt mūs neskar lielā mērā, bet no nu, otrām kārtām, ja tas mūs skar, tad, tad ja mēs tur pēkšņi balsojam, ne jau mēs tur balsojam, ne jau, bet tāda sajūta bija, ka tā vēlēšana ne, nu, sacīks notiek ne, pie mums. Nepārprotam, bet, jā. nu, pirmkārt, nu, tad, tad, kas tad ir Haris? Nu, Ja. Kamila Harris, jā. jā nu tad paga, nu viņa, viņa, viņa bija dep cienījama sievieta, deputāta kandidāta. Nu, reģiona prokurori, ļoti, ļoti laba varbūt, un, un tāda mums jau te ir tāda pāris, pārgudri prokurori ir, jā. Un, tu to un, tā kā jurists saki. Jā, jā, nu paga, nu es taču varu novērtēt, nu, atvainojot. Es gan, jā. jā. jā. Un, un, un arī, arī, arī tur, jā, nu tad, tad kas te viņi bija, Baidens gāja četras gadus atpakaļ vēlēšanām. Baidens bija vīrietis, maskulīnums, Viņš bija baltais vīrietis, ja? un kas tad viņa bija? Viņa bija otrais numurs, ja? tad viņa bija piekabināta, viņa bija tātad sieviete pirmais, otrais viņa bija uh, tumšādaini, ja, un trešais viņi bija latīnos. Ja. Tātad viņi, ne jau viņa bija pirmā persona, bet tas baltais vīrietis bija pirmais persona, it kā pret kuriem viņi te milzīgi tad, tad apstrīd un saka, bet nē, viņi jau tikai pievilka tās balsis klāt. Nu, bet, bet viņa vispār nevar... jau tāda cerība, it kā daudziem nē, bija nu, nu, tiem. Nu, no daudziem, tiem, bet jā. par ko cerība, kāpēc jūs domājat, ka, ka otrais, kā, kā blakusvāģi braucējs varētu kļūt par, par, par stūrmani, kā sacīt, tas taču to jums jau kurš moto sacīkšs speciālists vai tālāk pateiks, ka atvainojiet, tā tas nevar notikties, jo viņi ir tikai papildinājums. Un šodien cilvēki arī nevēlējās balsot par otro numuru, kāpēc man jābalso par otro numuru, teiksim, ja es uzskatu tā, tā un šitā. Ja, un, un, un, viss, un, un, un līdz ar to mm, tie rezultāti arī tādi ir, kādi ir, bet nu, viņi mums visās līnijās ir pārliecinoši. Tad, tad gan kopējās balss, elektora balss ir vairākumā, tad, tad Trumpam, tad, tad mums ir arī kopējā balsotāja summa. Uh, Trumpa bet tu nedaudz kā jurists tālāk. varbūt var paskaidrot, es domāju, ka daudz cilvēku nezin, bet tā ir ļoti īsi, Jā. nu ar ko tad atšķirās, piemēram, tādas vēlēšanas Latvijā un tur, jo, piemēram, Latvijā, nu visi iet vēlē, tauta vēlē, nē, ar balsu no, nu, nu, vairāk nē, nu, un viss. No, bet tur ir, valsts, jā, mums, bet, bet tur ir divpakāpji. Nē, nē, nē, bet, nē, nē tur, nu, tā ir no, cita tā ir nosacīta divkopāpja, bet eh, neaizmirsīsim, ka mums taču arī ir eh, pieci vēlēšanu apgabali, apgabali jā, jā. Un, un katrs vēlēšana apgabals, protams, pa vasu valsti vajag vismaz 5% savākt tas balss, bet tas, tas eh, vietu dalīšana notiek katras eh, vēlēšana šo piecu apgabalu iekšpusē, ja? un tāpat tas arī tur. Tātad katrā štatā atsevišķi notiek vēlēšanas, katrā mm -hmm. štatā atsevišķi skaita balsis, bet tad tur darbojas tas princips, ka uzvarētājs iegūst, tad šeit ieslēdzās no proporcionālā pārlēc uz mažoritāro, tad mm -hmm. uzvarētājs iegūst visas šīs štata balsis, ja? un tad viņi brauc uz to elektoru sapulci, un tur jau vairāk tā nobalsošana notiek formāli. Kaut gan, nu, protams, vēsturē tur ir bijuši arī uh, visi tādi citādāk notikumi, bet tagad pēdējos gados, var sakot, tā, viņi nobalso tā, kā viņš tāds, teiksim, ir nobalsojis un, un tā, bet tas princips ir mažoritāls, tad uzvarētājs iegūst visu. Tāpat tas, kā tas arī ir Anglijā, jā, tad, tad, bet tur jau katrā iecirknī, ja tur iecirknī tu uzvari, var sakot. Tad tev vēl nāk klāt tās. Nu, to pie mums tās... nesaprata žurnālisti, ka mums bija tad, tad, muj, rektora mužnieku vēlēšanas, universitātes rektora vēlēšanas, pēkšņi sāka žurnālisti, bet nu, tas skaidrs, ka tie bija nopirkti un, un, un, un prostituēti žurnālisti, kuri tur sāka bļaut kā tā tā, kā sacīt, re, rekā, rekā taču tur, tur, tur tā un šī tā, viņam nav vairāk pa pusi, puse ir absolūtais vairākums. vairākums jā, jā, likumā satversmē ir ierakstīts, ka saima pieņem likumus. Mēs iepriekš runājām jā. par saimas pieņemtiem likumiem. Tad mēs jau parunājam par to, ka nu, iesniedz projektu, tad ir nulles lasījums, un tad nodod komisijām, un tad komisija pirmā lasījumā, plenāra sēde pirmā lasījumā, komisija otrā lasījumā. Ar balsu vairākumu patiesībā. Sēd, e, otrā e, lasījumā, mm. un tā tad komisija trešā lasījumā, un plenāra sēde trešā gai. lasījumā, un, un tād vēl tur prezidents, kas izskatās, un un tā izsludināt vai neizsludināt šo te likumu. Jā, bet projektu. nedaudz tomēr uh, par tādu ārpolitiku, nu, par šo te notikumu, un, protams, vēl jau ir inaugurācija jāsagaida, un vēl jau Baidens te būs kādu brīdi, nu, un, kā valsts prezidents, Amerikas prezidents, un uh, droši vien kaut kādā veidā mēs to pamanīsim, ja viņš vēl nav nolicis savus pilnvars, kā tev šķiet tīri Latvijai, nu, it kā jā, tā ir iekšpolitika, un tas mēs varam tā īpaši nediskutēt, ka, ka vai tas ir labi vai slikti Amerikai, Bet kā tas varētu būt tavā, nu, tā, no tavas redzējuma Latvijai? Vai tu esi par to domājis? Un tas, protams, ir skaidrs tikai varbūt nu, mēs nevaram runāt par kaut kādu kā, nu, tādu vispārēju, uh, nu, ka tas būs tā. Jā, tas ir kaut kāds subjektīvs varbūt viedoklis. Kāds ir tavs ne, subjektīvais ne, nu, viedoklis? Pirmais, jā, protams, ir tas, ka no nu, ASV ir tad, tad, vadošā valsts pasaulē, gan ekonomiski, gan politiski, vai otrādi politiski un ekonomiski, tad, tad viņš ir kā liels lēns kuģis, kurš arī tur nesvārstās un ne, negāžās pēkšņi straujas pagrieziens nedara. Tur ir veseli mehānismi, jā, kas nepieļauj arī izdarīt muļķības, ja teiksim, tā, tā individu loma tiek pārspīlēta, bet tai pašā laikā mums ir saprot, jāsaprot, ka nu, kad, eh, pirmkārt tad, tad uzvar lielais biznes, mazāki nodevokļi, ātrāk un straujāk ekonomiska attīstība. Tātad zaudēja kreisums zaudē absolūti pārspīlētu uzmanības vēršanu. Tagad, tagad mēs varam pēc šī parauga mēs varam prognozēt, kas, ka šī kolo, ko, ko, koalīcija tad, tad izgāzīsies nākošās vēlēšanās, jo sabiedrībai nav pieņemams tur visāds Bet gender, no, gender lietas, LGBT No Amerikā lietas, jau tā. ļoti daudz ir kristieši un arī man liekas, ka tas bija viens no izšķirošajiem eh, momentiem, kāpēc varbūt arī tomēr lielākā daļa nobalsoja par Trumpu, tāpēc, ka, nu, eh, kristī, kristīgi domājošiem cilvēkiem ir lietas, kas, nu, šīs... Mm, nu, un tur taču tas nu, viss tāpatās, kā pie mums tūlītās, taču tas kaut kas viss tik darīts demonstratīvi, jāskrien naktī bija tur uz, uz, uz, uz Nacionālā biblioteka, kā saka, jāaptais tur eh, eh, eh, kristāla, tur augšs, var sakot, tur jā, jā, no, nu, jā, jāveic nu, reģistrācijas. Cilvēki izpaužās. A, nu, nē, no nu, cilvēki ir slīmi, acīm redzot, un tie politiķi, kas viņus atbalsta, arī ir slīmi, acīm redzot, nu jārastējās, nu tad ļausim viņiem atpūsties nākošās vēlēšanās un, un tā tālāk, bet, bet mums mums tad jāsaprot, ka ja ies biznesu uz augšu Amerikas Savienotām valstīm, tad viņi varēs vairāk palīdzēt, viņi vairāk varēs kaut ko nu, piedalīties. Taču nu, paga, pie ASV no abām pusēm ir vairāki aviācijas bāzes kuģi pievilkti. Tātad gan no, no sarkanās jūras puses, gan no vidusjūras puses, ja, tad, lai atbalstītu Izraēlu. Lai kā viņi tur, protams, ar tām ar tām, nu, pie mums taču tā arī, kā sacīt, nu, tāda ļoti zelīta organizācija tur aizskrēja uz, uz Mākslas akadēmiju mm, Penklubs, tur pēkšņi mums ir galīgi terorists atbalstīt nolēma palestīniešu. Nu, tas taču ir pilnīgais murgs. Ja, teiks. Mēs taču redzam, tur ir pilns ar Krievu ieročiem gan Libānā, gan, gan Gazas sektorā, un, un, un kas tad tie 2000 noslapkavotie un izvarotie sadedzinātie, tie bija tādi tukši vieta. Nu jā, bet no tevis tad eh, teiktā varētu secināt, ka varētu būt, ka ir tā cerība, ka, tas, eh, ka, tas, ka tā pasaule varbūt nomierināsies, jo, nu, lielā lielvara pateiks, ka, nu, nē, nu, jo viņi tak tomēr ir lielāka armija. Nu jā, nē, nē, armija, nu, ko tas, nu, armija, saprotiet, ka viens tāds B, eh, divi, un, un tas B, tas otrs B52, nu, viņš lido pāri, un tur apakšā nekas nepaliek, tas taču viss ir Eh, smieklīgi kaut ko tur, tur čibināt, bet citu lietu pielietot vai nepielietot. Jā, un otra lieta, nu, no gaisa jau to var novērst. Jā. To jau arī eh, Putins, es domāju, saprot, ka viņš jau nevar Ukrainu pārvaldīt. Jā. Eh, nu, nu, nu, tas, no, jā. nu, iekaro, nu, un tālāk, ja, un tev pretojās tauta, un tā tālāk, tu taču tur nevar to visu regulētā, ko tā viņi taču, no, kā viņi no 40 km no Doņēckas, tā viņi nekur tur sevišķi, nu, pavirzījās tos 2, 3, 5 km, nu, un viss, nu, tur vēl, nu, <laughs> tā dabūja, dabūja Kurskas apgabalā iekšā, var sakot, nu, nu, kādu, nu, protams, nu, bet, nu, atkal, uh, Neviens jau negrib, kā sacīt, nu tā jau bija, kā sacīt, neviens jau negrib ne pa Narvu, ne pa, ne pa Ukrainu, lai amerikāņu karavīri ietu bojā un tā tālāk. Tā, mēs jau redzam, tur taču vairāk simt arī Izrēlē gājuši bojā, jā. Jā, Linard, mums ir, nu, praktiski raidījuma laiks beidzies un uh, jā, nu, varbūt divos vārdos var pateikt, ka cilvēkiem pirmkārt varbūt ir tomēr jādomā par to, ka viņiem ir jāiet uz vēlēšanām arī šeit Latvijā, šeit iekš politiski, jo no tā ir atkarīgs tomēr, ko ievēl un tie likumi ir pieņemti. Jā, noslēgumā varbūt kādu nu, labu vēlējumu labajām ziņām klausītājiem, klausītājiem pirms mēs atvedamies? Nu jā, pirmkārt, jābūt pašiem aktīviem. Ja, teiks, ja mēs paši neesam aktīvi, ja mēs paši ne, nepieņemam kādu izsvērtu pozīciju, ja mēs tikai bla, bla, bla gribam parunāt, ja, un, un arī sevišķi jaunie cilvēki, jā, bet es tur kaut ko esmu dzirdējis, un visi, nu tagad taču pilns internets ar visādi informāciju, arī, arī propagandisku, arī viltus informāciju. Tad jābūt nu, ļoti gudram, saprotošam. Nav vairs vecie labi laiki. Jā. Viss bija pateikts pareizais, kā tev jādara un ko tev jādara. Nu, paldies tev liels, ka tu atradi stundu laiku pie mums atnākt, parunāties un pastāstīt gan vēsturiski drustīt par Latviju un parunāties arī par labām ziņām, kas ir notikušas pasaulē. Un uh, rādījumam arī klausītāji, es, protams, kā vienmēr gribu jums pateikt lielu paldies par visiem jūsu ziedojumiem un atbalstu rādījumam arī, jo bez jums mēs nevarētu runāt pie mikrofoniem un nebūtu ēteris. Tā kā paldies jums lielas un lai jums eh, svētīgs vakars un eh, jā, nu tiksimies atkal nākošajās labajā ziņās. Paldies, Linard, lai tev labs vakars. Eh. Nu, lai visiem būtu miers virs zemes, ne tikai politiskā mēnesī, bet arī nāk decembris, nāk Ziemassvētki, nāk visas šīs te klusuma nedēļas un pieminēsim arī aizgājējus, neaizmirsīsim. Jā,